cyabibarutse muti uno musi tubayagira kubyerekeye iki ku igenekerezo rya cumi na gatatu gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itandatu na rimwe haheze ukwezi kumwe umuganwa atari umugani Rudoviko gasore ashinze leta kandi hasigaye amezi umunani ngo habe ukwikukira ku Burundi itariki ya cumi na gatatu gitugutu uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itandatu na rimwe ni ntibagirwa ku aho uwoyiguze igihugu mu kukironderera ukwikukira yagandaguwe iruhande ikiyaga ca Tanganyika ari mu ihoteli hano mu gisagara ca Bujumbura uno munsi nituza kugaruka cyane kuri kahise kukuntu yishwe ariko muribuka ko ku itariki ya kabiri ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1962 abagandaguye gwa gasore baciriwe urubanza mbere kwigenekezo rya gatandatu ruheshi nako ryari igenekezo rya 30 ruheshi buca haba ukwikukira umugirikika Georges yarashe umuganwa yaciye na wene amanikwa vuba rero ku munsi w'ejo aho Burundi bwahimbaza imyaka 57 twibuka urupfu rw'umugani atari rw'umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore leta y'u Burundi mwarumvise mwarumvishe yuko yamenyesheje ko bagiye gushinga umugwi wo kugira amatohoza hamenyekane koko uwishe rwa gasore nk'uko muri leta izina rudafika gasore izina ritanditswe ku bisata by'amabuye izina karadiridimba n'akana kajiwabo umutumire w'uno munsi ni umushingwamanza Parfait ntunga yanditse bitari bike eh, ku buzima bwa rwagasore n'intumbero yiwe ya politike atangura amashuri eh atangura mu mwaka w'igihumbi kimwe eh na mirongo eh aho yiga mu bukeye hanyuma mu nyuma ajya mu rwanda mu 1995 muri n'amajana icyenda na mm muri Eh, mu nyuma rero mu mirongo itanu n'icyenda niho yubakana na mari hoze nta mikeko eh, ariko yagiye ariga no hanze eh, ibisata bya kaminuza mbwa mu nyuma yavuye agaruka kugira ngo arondere intayo kwikukira twomenya mwebwe na cyane kuri iyo vision politike yiwe mu byo mwanditse ibyo mwashimikiye ko icya mbere ni uko rwagasore yari umuntu araba ingene bene wabo bamerewe mm, umuntu yo kwirengagiza ingene mu gihe eh, abazungu bari ku ino mu Burundi eh, abanyagihugu eh, ntibashobora kugira ntuzico novuga kwigenga nta bwinginge bari bafise bari bakenye bafise ibibazo bibugarije rero vision politique canke intumbero ya gasore muri politique yiwe yari hagaze ku bintu bitatu icambere yari hagaze ku bumwe bw'abarundi mhm. ica kabiri yari ihagaze ku iterambere rya bose eh, cya gatatu murumva ko nabivuze ubwa mbere yashaka intahe yo kwikukira byihuta mhm. urabye uko mwagiye murabyandika mu mm, isasangurwa muri ko muraraba kuri ayo maviziyo cyangwa izo ntumbero ziwe za politike eh, dufate nk'iyo ya mbere ni igiki uno munsi kibuze kugira iyo ntumbero yiwe ya mbere kumbure ibe nk'uko byategereza kumera eh, icyo cya mbere cerekeye Eh, ubumwe bw'abarundi eh, nuko uko eh, turiko turaraba muri kahise k'igihugu cacu turabona yuko bwasinzikajwe cyane novuga mbere inyuma gato y'uko umuganwa atari umugani apfa kubera yuko kumbure batokwiherana gatonya akavuga yuko hari ingorane z'amacakubiri yuko ingorane z'umurundi zihagaze kukura harima zihagaze kugene yotera imbere mu buryo bwiwe ati yaravuga ko azi uburundi mbere no kubasumbya rero muri ko muranaraba na eh, eh, kaise karavuga yuko umutamakazi murabona abatamakazi ba ruguru mm-hmm. ntabafise ibyambagwa akumbura ah, ataba agira isuku rikwiye cyangwa ibi na biriya uwo munsi ngo arahagarika umuduga bwa ngo nimwigire yicare eh, abo bari kumwe ngo waca bashaka kugira ngo eh, niho ntibamuhe ikibanza ati ndategetse nimugire murumva yuko umu murongozi n’umuntu afise ku mutima je nibaza yuko eh, ntawe uramushikira kuko eh, uri kuraba ibintu bitatu birajyanye mm. birajyanye kuko Eh, kugira habe iterambere hateza kuba hari ubumwe hateza kuba hari kunwana eh, hateza kuba hari donko guharanira iyo ntayo kwikukira kuko ntayo kwikukira donc impingira ndende nibaza yuko ariko imana izoshoboza abarundi no Burundi n'abarongozi babo mu wese ku ruhara rw'ibi barafise uruhara kugira ngo ibyo bintu donko ya mahoro iyo indepandansi iyo ntayo kwikukira by'ukuri eh, iba ibayo mhm. imyaka mirongo itanu n'indwi ngiyo irarangiye mwarumvise mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi aho bamenyesha uko bagiye gushyiraho umugwi ubandanya n'amatohoza y'iyicwa rya gasore mwavuze mu urabye ibi bitatu mwafatiye ko kuri kuri intumbero ya politiki yagwa gasore uti impingira cari ndende mbe mubona ugo rubanza gwe ni gwasubira eh, hari ico bishobora guzofasha Burundi nibaza yuko eh, hakiri kare kugira ngo tugire ico tubivuze ko ariko bisubiye muravyumva yuko mu gihe hoba haraba mu gihe habaye ikosa barikoze ateza guhanikwa mhm. yego byo urumva byerekana yuko ubutungane aho uri hose bushobora gukora ku muntu wese ashobora kuba akoze ibyaha kandi murazi ko atari byo byabaye mu Burundi gusa n'ibindi byarabaye mugabo neza ko cyo ari ciza ku gihugu cyacu Burundi mu gihe bumenya ukuri kw'ibyo bintu mugabo umurabye n'ububirigi igihugu c'ububirigi gisanzwe aricyo kinengwa mbere n'imigenderanire no munsi atari myiza hagati y'ububirigi n'ikindi gihugu ubwo nta bindi bishobora kwaduka nk'urwanko hagati y'imigenderanire y'ibi bihugu bibiri itari na myiza cyane eh, biragoye kugira ngo umuntu adome ko urutoke ariko kandi twovyirangiza yuko ububirigi bw'icyo gihugu cyagifisemo uruhara nibaza yuko ku mpande zose eh, birakenewe yuko eh, eh, abantu bakoze icyaha bacemanga sinzi bacemanga uri kurara ibintu byabaye si no mu ngaha mu gihugu cyacu cy'ahandi mu gihugu kibanyi iyo habaye ibintu hari n'abantu bavuga ati bo ku izina ry'iki gihugu turasabye ikigongwe cyangwa ibiki ariko nibaza yuko ibyo onye Eh, bitotera intambamye kuko ku bwanje ukuri guteza kuja habona eh, naho byo twari imyaka ingahe guteza kuja habona numva umengo ukuri siko kubi ibyo uyu twabivuga tutarabibona ngo tuboneye ko bacha bankana gusumba uko byahora ahubwo ico ni ukwifuza mugabo no kuri koja habona hama mugabo eh, ubuzima bukabandanya Mhm. urabye iyo myaka mirongo itanu n'indwi si mike kandi uh, urumva n'urubanza rwari rwaraciwe ubwo umuntu ariko aradukurikirana uno munsi ashobora guca yibaza kubera iki bije ubu ibyo onye urazi kwibwira niko kwibesha uretse yuko umuntu abantu biyumvira byinshi eh, nibaza yuko um, eh, mu bisanzwe mu byerekeye ibintu by'imanza eh, hari ibintu ngene biba bitegekanije yuko urubanza rwarenze igice cyangwa igihe nibaza yuko ibyo onye ntacyo bivuga ko kuko nibwira ibintu hava mbesha reka tugaruke kuragira rwa gasore urabye ntumbero yiwe mwasasanguye ubumwe bw'abarundi iterambere no kwikukira uno munsi dufatiye kugwaruka mubona iyi ntumbero koko ugaruka rushobora kuyishikako urashobora kuyishikaho kuko burya bavuga ko kugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ariko bishaka ko mu gihe eh umurundi wese iyo ari muri ubwo mu rwaruka yibaza yuko eh, ashoboye kugishika ku mahoro arama mu gihe arengeye eh, arengeye inyungu za politiki arengeye inyungu eh, zihagaze ku kumbure ku migambwe kuko turara muri kahise k'uburundi turabona yuko urwaruka rwamye rukoreshwa kuko urwaruka rufite amaraso acushe mu gihe rero ibyo bishobora gushoboka ni uko urwaruka ruba ruciye ubwenge by'ukuri burya iyo umuntu aciye ubwenge donc akize théorique expérimentale kumenya chimie umuntu azishimisha ha maths uvuga ngo ashaka gukora eh, iciza gusumba kumbura bashaka n'ubutize ubwo mvuga ni sagesse ntabwo numva ko buva ku mana ni imana uri kuraragwa agasore yafise umutima w'urukundo umutima wo kwiyumvira abandi akiri muto muri ko muraraba ngo gasore yapfuye afite imyaka mirongo irindwi navuze ubu rwaruka aho kuba ibikoresho politiki barengera kibatandukanye baganira bavugana ukuri kandi bashyira mu ngiro ibyo bagize ibyo bapfunditse ibyo babona ko bibereye reka tu n'ubunyene tukiri muri izi ntumbero za politike mwasasanguye ko ku buzima bwa gasore aho mwatubwiye eh, ubumwe bw'abarundi iterambere no kwikukira mbe uno munsi koko urabye aho igihugu tugeze haba muri politike canke mu bindi mubona koko turizeye canke turabona imbere yuko dushobora kuronka nk'abagwa gasore birashoboka kuko nibaza yuko Eh, iratera imbere mu byiyumviro riratera imbere mu mibereho riratera imbere mu mpande zose umuntu arashaka kubyizera Niyutse abariko baradutega biri ko turi mu kiganiro karadiridimba no musi ko turaba uko na cyane cyane ugwaruka gubu gogendera iragi rya gasore dufatiye ku ntumbero zitatu nkuko maître parfait ntunga uh, yagize isasangura ku buzima bwa politique bwa gasore ariko aradushikiriza rero reka twugurure mikoro kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu umushobora kumbure guterera canke mukabaza ari ikibazo nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro turi kumwe na maître hajya kugira yishure kutubazo utuna turiya inyuma ibibazo by'umenyesha makuru ahejeje kwishura kuri mikoro ni medal niyo nkuru mama Serafina Hakizimana mu buhinga eh, murabona ko eh, ibyo bintu barabyigisha mu mashuri yuko uwadupfiriye mu kurondera inayo kwikukira ko Burundi yoba yararashwe n'abansi agaca asandaba mhm. mugabo gushika n'ubu sinibaza ko urwaruka rwinshi ngo ruzi aho ubutungane kuri icyo kibazo bugeze mhm. ndibaza yuko hakenewe yuko bari ko barigisha kahise k'uburundi bigishiriza ko agasore bucishamo bakanamenya yuko abarundi benshi turindiriye yuko tumenya ukuri aho kugeze mhm. ni bande bishe wa gasore imanza zagenze gute byagenze gute hamukuri kukaja habona umuntu agatahura lisitware dore ame maniyeri akabyumva kumwe kugira ngo ingorane n'ibibazo ntibigume bica mu mitwe y'abantu abantu batagira inyishu y'ibyo bibazo warumvise wiri warumvise kuri icyo nyine y'uko leta igiye gushinga umugwi ukora amatohoza ku bijyanye n'urupfu rwa gasore wiri nibyo rero rero nashaka gushimikira ko apatiri yaho ugwaruka mhm. rero rwamara kumenya na verite ukuri kuri ibyo bibazo rurashobora gufata ikibanza cyago mu kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire kuba muri iki gihugu mhm. wiri dufatiye aho nyene dufatiye aho nyene imyaka 57 simike kandi abari barabigize baraciriwe urubanza ubwo muntu ntashobora kwibaza ati ni kukibije ubu ubwo skwere imigenderanire hagati y'u Burundi n'ububirigi bwagirizwa yo atari myiza mbo birashoboka bivana n'abavyumvira baribo Eh, jewe ndabyumvira ntake umunyagihugu asanzwe nta by'imigenderanire y'iki gihugu kanatsinda ntawuzi igihugu gifite uruhara aha duga ku ijambo rero turi kumwe na metre ntunga ah, yagize isasanguro ku bijyanye n'intumbero ya politike ya gasore niwe turi kumwe n’umushingo amanza akiri na muto kugira turabe koko uko ugwaruka gogendera nyakugendera cyangwa gogendera nyezina eh, iragijya gasore umwana yakuriye muri ibyo bya politiki nyine kuko ababyeyi biwe nibyo barimo urumva ntibitangaje ko yabivukanye akabikurana mhm. hanyuma akabyinjiramo mbere akiri na muto Mm. yakiri mutoya cyane urumva sinovuga yuko hariho eh, hatazoboneka uwundi yo yo yo musubira mu ngata mu eh, ibya kiriya gihe eh, nibaza ko twafata intumbero cyane cyane kuko iyi politiki yariho kiriya gihe si iriho ubu ibintu bigenda bihindagurika isi irahinduka mugabo intumbero ibyo novuga viziyo yo yari afise niyo kumbure ikiriho ikigumaho kuko eh, nubwo ibintu bihindagurika ibyariho kiriya gihe turanabibona ko bikiriho n'ubu ahubwo ubuhinga bwo kubitorera inyishu eh, yari afise kiriya gihe ni ubwoko inyanyugwa mugabo bukaba ubuhinga bugezweho bugezwe muri kino gihe hanyuma tukabona eh, gutera imbere nk'uko yari yarabyifuje icyo ikiboneka cyane cyane ni uko Eh, twebwe ubu eh, hadutse ibintu inyuma yiwe hadutse indyane z'amoko zakurikiye ariko we yarazigwanya cyane nk'uko bigaragara niyaza kwakura turaza kumwakira kandi reka metere euh, parufe ntunga urabye byo wiriyashikirije we arahagarara cyane ati ushigikiye uwo mugwi uzoza kugira ukurikirane ibijyanye n'ubwo rupfu rwa gasore ukarabona akanezi yose ukumura araza kugaruka weho ubipfutse kwiki Eh, eh, yaducunguye umugabo mu byo yarondera atari twakomeje hmm. rero ikibazo aho kiri ni ingene byokomezwa nibyo ndetse kubaza metre eh, dunga yaje ngaho mhm. ni izihe twobinagura tukabikomeza nk'uko yari yaraciye inzira hariho mhm. narumvise n'ijambo ryavuzwe ryavuzwe ryavuzwe n'abanyepolitike hari abo muri prona umugambwe wiwe yakomokamwo waciwemo imigwi bakavuga yuko ari ukwiyunga ari bose mugabo abo bahagiye nabo iyo kuri njyewe nari kumva bavuze ati twe turatanze imihoho ubu ubu ntihaba amatora y'abadasigana tumusubize umutamana kugure hanyuma kuko turazi twarumvise neza ingene bamwe bamwe n'abandi bacaho murumva yuko tutari ko turakurikira ibyaragi na gatoya mhm. rero abantu twamenyera yuko umwera ibuku bakwira hose kanezi ariko avuga urwaruka mhm. kanezi yose mwagarutse cyane ku kuntu amatohoza yokorwa murabye n'ibihe tugezemwo ariko mwarumvise kandi yuko n'icyo gihugu musanzwe murimwo cy'ububirigi eh, cyagirizwa eh, na leta y'u Burundi yuko cyoba gifisemo uruhara ubwo bibaye nk'iki gihugu kibanyi cya kongo bobo baratanze indishi y'akababaro ubwo bishyitse aho o oh, ntimubona urabye n'ukuntu ibi bihugu byacu byari bibanye ko bishobora gusongera isibe ku bijyanye n'imigenderanire eh, leta igombye kuwusesangura iti tumenye neza imbodari inyuma n'igituma barondera kumugandagura ibyo ni uburenganzira bw'igihugu mhm. kandi icyo gihugu nacyo cyagirizwa gifite ubwo burenganzira bwo kwisigura Mm. bakisigura hanyuma akabumugwi werekana hanyuma habaye gusaba indishyi y'akabarutse mbona ahubwo byungo bwanze imibanire myiza na kino gihugu ahako abantu baguma biduga urabona imyaka mirongo itanu n'indwi ni myinshi twari bwavuga mugabo urabona turiko turabivuga rero mm-hmm. hako biguma bivugwa bidahera ntogera mm-hmm. igihe bigashyirwa ahagaragara dosiye zikugururwa hanyuma eh, hakaba ibyo nuvuga yuko eh, urabona uko abantu bagenda batera imbere ku gice gituma navuze nti abo uwo mukorera mu ngata eh, uwo mugani atari umugani yo mhm. bandaniza ku bihe tugezeko mhm. kuko wewe yarakora akoreye ku bihe yarimwo kandi mhm. araba n'imbere umugambwe yanashinze wenyene gwa gasore ntibabona koko kugura rubanza rwari rumwe utunenge biraboneka mugabo urabona hari aho bica bijya mu nzira za politiki mhm. iyo bigiye mu nzira za politiki biraryama mhm. hanyuma bikazobyuka iyo babishyize mu butungane nyabwo mhm. nk'uko yabivuga gasore niyo haba ubutungane nyabwo n'iyi leta n'abo bari barabivuga e, ari menshi muri icyo gihe ni ukuvuga atawuyegamiye muri icyo gihe nta nkeka y'uko ibizovamo bizodufasha bizodufasha kumenya ukuri bidufashe no mu kunga iyo migenderanire itagenda neza mu gihe byoba biciye mu nzira eh, by'ubutungane ataho bwegamiye mhm. dufite ingorane ugasanga kigiye kuremera ubutungane kigiye kunesha ubutungane ugasanga rero ntiburiko burakora kandi nabo nyine bashobora kwitwaza bati n'ubutungane bwo mu burundi ntibukora neza nk'uko ibyigwa biravugwa ugasanga rero kugira ngo uje gutosora gukubura imbere y'inzu y'uwundi ubanza no gukubura imbere y'iwawe rero iyo hari ubutungane nyabwo mu gihugu niho hazonka n'ibirego bifashe byoje imbere kandi bishyigikiwe n'abacamanza babinonosoye kandi ataho begamiye mu bya politiki mugabo bimaze kuja mu bya politiki n'abariya bazokora ibya politiki byame biherera mu gahinda twebwe abarundi twame utaco ku rupfu w'uyu eh, eh, muganwa yari yatondeye ayikwiye murakoze cyane kaniziyusi reka ndabashimire mugire ibihe byiza aho mu bubirigi eh, ntabwo bavuga gatoya kwikukira kwikukira mhm. ni ijambo rikomeye ni ijambo rikomeye iyo abantu bavuga ati twikukiye ni abantu bavuga ibyo bavuga ngo za superinete n'uburyo ubwigenge kwikukira ni ukuvuga jewe kuri jewe ndabirabye eh, kwikukira n'uko umuntu wese muri icyo gihugu ni rero ubu iwacu mu burundi yuko iyo ntambwe turayishikako neza ni nacyo gituma kuri jyewe nari nifuje yuko muri kwibuka imyaka mirongo itanu n'indwi mhm. aricyo kivugo coshimikirwa ko yuko abantu tworonka inzira y'ukwikukira nyakuri kuri bose ku barundi bose hanyuma ah, yaba abantu bahama tubona yuko politiki yangiriza ibi ugasanga abantu bamanye intekera ugasanga bamwe barinyegeje bamwe bariko bahopfa ibyiyumviro byabo n'ibindi ugasanga ni no ku rubuga hari n'abatagaragara bazinye kubera kubera uko kubura ubwo kwikukira nyine nibaza yuko ibyo wari twari gushimikira cyane cyane tukiyubaka nk'abarundi hanyuma tumaze kwiyubaka nk'abarundi tukumva ko turi abarundi nibwo kwikukira ibibazo yuko Imbere yuko twakira abandi reka tugaruke gatonya muri studio kuko hari akabazo Canisius yabajije hariho mbere nivyo mu kibazo ne nabajije muti nawe mvuga muti reka umwanya avuga ati muri ibi bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'ububirigi kwa gutosekara hashobora ayo matohoza cyangwa uwo mugwi ufate inzira za Poli z'ubutungane nyabona ntufate iza politike icyo turakigara ko hanyuma ariko ubwa mbere yatanguye ati ayo matohoza cyangwa uwo mugwi wokora bijyanye n'ubuhinga bwa none muce muvuga gatonya no kuri wiri muri suwede yatwandikiye murakoze ariko hamwe mu mfasha mukakibutsa ibibazo byagiye birabazwa kugira ngo umuntu aronke icyo avuga byomfasha eh, wiri muri norvege wewe yasa n'ushigikira uno mugwi ugiye kugira amatoza ati ni nabyo byaba byiza tukamenya kahise eh, sinzi ko nta birebire nibaza muza kuko yatanze none nk'intererano nk'uko abibona Mugo Canisius mu Bubiligi we yagarutse aragaruka ati ayo matoza ukuntu yokogwa ku buryo bwa none cyane cyane arahagarara ku ntizifate inzira za politike nyabona zifata inzira z'ubutungane imbere yanavuze ati bo fuma ba uh, cifuzo ciwe bagahamwebwe musazo mukurikirana iby'ubutungane akaba ari mwe mu ja koko ibijanye n'uwo mugwi barahuye n'isanganya z'uko habaye intambara mu burundi hakaboneka ukuri bagahanwa babigize mhm. kuko iyo akabi gakozwe marite tekingi navuze banaka kabi ahantu hose ku isi gashaka gutuma ibintu biyangara ico nibaza batakibaza kwama kuvyerekeye ngo Canisius yuko bako ni commission netre bibaye ngombwa byoba sinzi ko maze kubona rimwe na rimwe iyo habaye mugwi kugira ngo wige ikibazo canke ibibazo canke utore nyinshi ibibazo mm-hmm. haraho haboneka yuko abantu bashaka kugira guhengama mm. rero mu gihe hoba Eh, icyo no kwita uwo mugwi wo gutoza ibyabaye mhm. nibaza yuko eh, babonye yuko udahengamiye cyangwa udahengamiye aha byaba byiza ariko bikananaga rero ingene ababyeyi base babo bana base babametre bariko bashaka kuraga ivyabananiye mhm. abana babo mwotubwira gute mwishimikije iki nishimikije ibiharuro bihari ko uno munsi hari mirongo itanu n'indwi oya twe twamutumiye wene yaragize isasangura uh, ku mwihwezo wa politike Vision politike ya gasore arayisasangura hama agira icyo ayanditse ko mugabo uno munsi turi turaraba mbe haba urugwaruka bivanye kandi n'iyo myaka mirongo itanu n'indwi iheze ni gute kumbure tworaba ko tworonka nabandi bagwa gasore haba ibijanye n'ubutungane navyo nkuko mumvise urya mugwi washinzwe bigakora akazi kabo mugabo mumvise umwe ko yavuze yuko hari kenshi igitutu ca politique usanga kiruta cyane ico ubutungane hagati y'ivyo bihugu bibiri na navyo bigiye cyo mvuga nuko mbona mhm. bato turabye mugabo umwe wese bivanye n'ukuntu yagize amatohoza yiwe ashobora kwandika ibyo abona mugabo bica bigaruka kure kuba bitahura cyane cyane ariko bagomba kutuba abantu b'ukuri barimwo babitanguje bicaye bakabyiga bakabitegura gushyiraho bakandagura umwana w'umwami mm. kuko bazi bazi intwaro zari zahishe igihe zose aho byakorana uno munsi turazi imigenderanire y'ububigi n'uburundi kuva isi baho abo bagende gushikaho ububirigi gusubira icyo ku burundi baba batwononeye byose wowe uno munsi nturi ku butegetsi kandi eh, umuntu yaravye n'ico gihe imigenderanire yari myiza aha iri ziri hose mu burundi uti rero niyo yogarutse mhm. Eh, sinajenga Manza kuko yabuze ngo ngo bicocoro ngo base nibaza yuko yakabije kandi yabesha mhm. yashatse kuvuga aba bakuriye muri mwebwe eh. none n’ubwo rubanza mugabo kumbure ah, ngira nuko mwebwe mwakira ababituye eh, twe twakira twituye ntituce nibaza mhm, ko mhm. atokwitiranya ibintu mm. kuko yaturengeye cyane kuko amahoro arama azoza mu gihe ibibazo byose bitorewe inyishu atakwirengagiza kiriya na kiriya anya muri make n'ibyo nashaka kuvuga akanya gasa n'akatujyanye mushingwamanza uno munsi ni igiki kibuze ja hamwe akagira urunani nari nabivuze mu ntango bakarengera imigambwe yabo bakarengera amoko yabo bakarengera mbere eh, n'izindi mvo zindi ibintu byatuma batandukanya bakakorera hamwe bakaganira bakiga kuganira mhm. eh, kuko iyo umuntu mudasanga ibyiyumviro si umwansi si mhm. umwansi urundi hama umuntu urundi wese ahari hose mm-hmm. akagira uburenganzira bwo kwishira no kwizana guserura ivyumviro byiwe akaronka uburenganzira kuri iki canke kuri kiriya kuvyerekeye ibyo igihugu gishaka guha umurundi wese muri icyo gihe urundi buzo zo kugoroka murakoze cyane rino ngaha duce turangiriza kino kiganiro karadiridimba uno munsi twari twari kumwe n'umushingwamanza parfe ntunga yanditse ibitari bike kuri vision canke niyerekwa canke intumbero ya politike y'umuganwa atari umugani Rudoviko